yeah. Yeah. Swept it on the beat. Sauce. Nandito ako para mga sar na mga bobo Mga tulongi sa akin sasakit ang mga olo Walang respeto parang hindi nagmano sa lolo Ganyan ako kaloko, wala rin akong modo Alam nyo ng subok pero gusto pa rin matesting Parang mga bata na gustong makipag-wrestling Baby pa kayo, tulog muna yan ang best in Spada ko katana yung spada nyo pang fencing Ano masakit, huwag nyo nga akong tinatry Ako Nagbibulo tama na nakangising Nakatitig ng lilisik Walang awa gusto mo kong pabagsakin Na nanaginip ka pa yata <laughs> Tulog ka pa bata <laughs> Huwag kang lakas tama <laughs> Kasong daw si Clissy Puro kayong mga joke Pre nakakatawa Kung magbabanta ka dapat yung nakakakaba Pag sinipa kita pre magmumukha ka pa ah Kasi di mo ako kaya boy Oh wag ka nang umasa boy Lalo pag bunganga ko nag-aapoy Di mo ba naaamoy Kung bakit kanila tingin nilang kasama boy Kayong mga fake and chika chika slim shady May gatas pa sa labi ko chika chika lil baby Pag ako naglabas, oh shit, oh shit, basic Mapapasabi ka na lang na pare shit's crazy Ako nga pala yung gagong kinagagalitan mo Eh kaso nga lang idolo ako ng kaibigan mo Hindi mo to mapipigilan kahit pagsabihan mo Di makikipagpi sa'yo kahit na bati na bro Eto na yung puki ng ina nagwawala na sabog na sabog Kahit walang mariwana kung katulad mo tol Sis Kasta kasi yan eh Gagawin lahat para sa issue makasabit Yung mga may galit, mga walang talent Aha! Di pa ako tapos Akala nyo kaya nyo mapatigil si Dasos Mas lalong gigigil to lalo pag di pa os Di ganun kasikat, at least di ako laos Ako ang dahilan kung bakit nandiyan kang gagawa Kaya wala kang karapatan na maging suplado ha ah. Pinagbuksan kita nung pinto ay sarado na Kaya pag dumating ako dapat magmano ka Magmano ka! <laughs> Magmano ka! Bitch! Saz! Yeah. <laughs>